Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, darbie radio, arī klausītāji. Paldies, ka esat kopā ar mums. Un šajā raidījumā arī cēlienā kopā ar Karits Latvija, tad būšu es raidījuma vadītāja Judīte, un man ir prieks sveicināt šeit klātesošos viesus, Tātad, kas tad ir ar mums, ir eh, bīskaps eh, Andris Kravalis, labrīt. Labrīt, slavēts Kristus visiem. Un Andris Kravalis ir arī Karitas eh, Latvija valdes loceklis. Un arī dzēna ar mums kopā ir jau jums pazīstamā Arta Mozule Zepa, kas ir Karitas jauniešu centra vadītāja. Labrīt, Arta. Labrīt. Labrīt. Paldies eh, mūsu viesiem, ka atrada laiku būt kopā ar mums un pastāstīt par kādu pasākumu, proti par Karits Eiropa reģionālo konferenci, kas norisinājās Briselē e, šī gada no, no 6. līdz 8. maijam. Nu, tad došu vārdu jums, pastāstiet, nu, tad, tad, jā, kā jūs pārstāvējāt Karitas Latvija, bet kas tad šī ir par konferenci, varbūt kāda vēstura par to un kāda tad, jā, kas tika runāts, kas tika tika lēmts šajā konferencē? Ja, tad, tad eh, katru gadu notiek nozīmīgs tikšanās, kur eh, reģionālie karitas tātad pa kontinentiem satiekas atsevišķi, un ik pēc četriem gadiem notiek tādas lielās konferences. Mums bija pirms eh, pusotra gada iespēja būt tādā pasaules karitas internacionālis konferencē Romā, uh, bet, eh, kā Judita, jūs sacījāt, no 6. līdz 8. maijam mēs pārstāvējam Latviju šajā Eiropas reģionālajā konferencē, kur mēs bijām 37 valstis, eh, tātad un bijām ap 100 dalībnieki. No Latvijas tātad bija valdes eh, priekšsēdētāja Inese Švekle, tad Arta un es, un tās bija trīs ļoti intensīvas dienas – kurās mēs eh, satikām nu, Eiropas valstis, kur mēs gan lūdzāmies, gan redzējām dažādus projektus, strādājām grupās, eh, kur arī mēs nu, labāk tā kā iepazinām viens otru un karitas misiju un darbu. Noteikti jau nu, klausītāji zina un saprot, ka nu, karitas eh, kustība kā tāda katoliskā baznīcā uh, ir patiesībā lielākā pasaules struktūra, arī pasaules mērogā. Un mēs bijām eh, sapulcējuši tieši tajā laikā, kad svinējām Eiropas eh, dienu. Un eh, tad šīs reģionālās Eiropas grupas vadītājs, priesteris, uzsvēra, ka caur Karitas Eiropa 25 miljoni cilvēku saņem konkrētu palīdzību. Tad tas ir liels skaits, tas ir tikai priekš Eiropas kontinenta. Un, eh, protams, karitas eh, kā tāda kustība nu, liek mums atgriezties pie nu, Jēzus eh, laika pirmsākumiem, kad jau apakšļu darbos redzam, ka bija šī žālsirdības misija, kad mācekļi tikai lūdza un sludināja evaņģēliju, bet viņi ar konkrētu rīcību, ar tuvāku palīdzību, žālsirdības darbiem uh, nāca, gāja pie cilvēkiem, cilvēks arī mobilizēja, organizēja, atbalstīja. To visu mēs varam lasīt apustļu darbos, un mums patiesībā tika atgādināts, ka tad, tad, nu, tas, ko mēs darām, tā ir baznīcas sirds, tā ir baznīcas misija. Un Karitas Eiropas prezidents Mihails Landu, tad priesteris, kas pavisam nesen pirms gada ir ievēlēts, kas ir austriets, tad, tad arī atskaitījās par savu darbu, uh, par savām vizītēm, par to, ko viņš ir darījis, un arī mums bija liels prieks satikt tos karības, karitas atbildīgos, kas jau ir bijuši Latvijā no dažādām valstīm, un īpaši tātad šī eh, priestera prezidenta kā, ģenerāla sekretāre Marija Nīmane, un eh, mēs jau par viņu runājam, un ar viņa pati šeit bija radījuma arī Latvija, un stāstīja par savu darbu, viņa ir tad, tad eh, zviedrieta pēc izcelsmes, bet dzīvo tagad Briselē, un viņa ir tātad eh, Eiropas karitas eh, ģenerālsekretāre, eh, izpildu direktore, un arī viņa tātad uzstājās nu, ar savu tātad, priekšlasījumu par to, kas ir paveikts šī viena gada laikā, uh, Un uh, bija gan arī balsošanas, gan arī mm, iepazīšanās ar jauniem projektiem un plāniem. Tā bija ļoti vērtīga mm, tikšanās, bet mēs latvieši izcēlāmies uz kopējā fona, jo parasti no vienas valsts bija no viens tikai pārstāvis, mēs nebijām tikai divi, bet bija trīs, un ar mums kopā bija Arta, un tad uh, Arta bija savs uh, uzdevums, sava sūtība, ar kuru mēs lepojamies, bet es domāju, ka viņa pati par to tagad labāk pastāstīs. Jā, paldies, paldies, Bīska. Es varu pastāstīt, eh, kā es kā jauniešu darba vadītāja nokļuvu uz reģionālo konferenci un direktoru fórumu, kas notika Briselē. Eh, tas stāsts sākās jau šī gada tādā agrā pavasarī, kad, eh, kad notika vēlēšanas un tika ievēlēts jauniešu valdes loceklis. Un, tad mazliet atkāpjoties atpakaļ, Vēsturiski es zinu, ka 2018. gadā jauniešu delegācija tik, tikās arī reģionālajā konferencē, tas notika toreiz Grūzijā, un uh, Tad viņi izteica tādu vēlmi, ka būtu lieliski, ja kāds no jauniešu, jauniešu Jonkaritas pārstāvjiem varētu iegūt, nu tā teikt, balss tiesības un tiesības piedalīties reģionālajā konferencē. Tas viss sākās ar tādu mazu domu, kas pēc pieciem gadiem arī nesa augļus, un 2023. gadā tika oficiāli apstiprināts no Karitas Eiropa, kad viņa tiešām apsver iespēju, kad uh, jauniešu delegācijas pārstāvis varētu kļūt par uh, balsts tiesīgu valdes locekli. Tāpēc uh, šī gada pavasarī tika izsludinātas vēlēšanas, kad vajadzēja pieteikties uh, Pieteikties varēja ik, ik viens uh, Jonkaritas pārstāvis no visām uh, 46 Eiropas valstīm, kuras karitā pārstāv. Un, jā, un pieteikums bija jāizpilda, bija jāiesūta savus CV, savus darbības apraksts tieši karitas kontekstā, mm -hmm. un arī tāds nākotnes redzējums un pienesums, ko, ko tu, es šī gadījumā, kā jauniešu kustības pārstāvis Latvijā, kā es redzu attīstību, kā es redzu jauniešu darbu, jauniešu brīvprātīgo darbu. Un tad uh, piedaloties uh, eh, šī, šīs vēlēšanās, kopā mēs bijām trīs kandidāti. Mm. Es no Latvijas, Olga no Ukrainas un Luka no Slovenijas. Un, uh, no 46 tikai 3 pieteicās. Jā, mēs tikai 3 pieteikumi mm. tika saņemti, jo nu, tāda veida vēlēšanas noteikti pirmo reizi – kaut kādā ziņā daudzi varbūt eh, nezin, ko sagaidīt un ko šis amats eh, pēc tam prasīs <laughs> no konkrētā cilvēka, bet eh, nu, manā gadījumā es domāju, ka nu, ir jāsaka jā pat nezināmajam, mm -hmm. jo pārstāvēt jauniešus un jauniešu balsis, tas ir tas, ko es daru šeit ikdienā mm -hmm. Latvijā, mhm. un tad tas būtu tad būtu iespēja to darīt plašākā mērogā. Bet, jā, nu, galvenais bija pieteikties. Un uh, tad arī uh, tika izsūtītas šās vēl, vēlēšanas notika, un katrai valstī vajadzēja nodot savu balsi. Un tika apkopot vēlēšanu rezultāti, un līderis, un respektīvi cilvēks, kas ieguva jauniešu pārstāvi titulu, bija no Slovēnijas, Luka. Mm. Un tiešām liels prieks par viņu, jo viņa stāsts ir brīnišķīgs, kā viņš satikās ar karitām. Es mazliet varu, varu ieskicēt, jā, jā. jo uh, Luka ir 33 gadus uh, jauns jaunietis, kurš ir uh, galvenais jauniešu koordinators Slovenijā. Un arī tāpat kā es vadu jauniešu centru. Un uh, man arī bija fiziski iespēja paviesoties šī jauniešu centrā un redzēt, kā viņi darbojas, ar kādiem projektiem viņi strādā. Un uh, patiešām pieredzēt uh, es pat teiktu tādu uh, nākotni, ko es gribētu arī redzēt mm. Latvijā, jo viņiem ir apmēram 2000 uh, eh, tieši mm. jauniešu brīvprātīgo un uh, ļoti daudz projektu. Un projekta idejas ir salīdzinoši vienkāršas, tādas uh, brīnišķīgi vienkāršas, ka mm. viņi neizgudro jaunu velosipē, mm. velosipēdu, viņi patiešām iesaista Jan Karitas kustību jau esošajā Karitas darbā, īstenojot brīvprātīgo darbu, īstenojot žēlsirdības darbus, un palīdzot cilvēkiem, kur ir tā vajadzība, jo Slovenija arī izceļās ar plūdiem. Nu, diemžēl, ņemot vērā klimata pārmaiņas, viņiem regulāri ir plūdi, kad, eh, kad karitām konkrēti jāpalīdz savai valstī, tādā mm -hmm. nacionālajā līmenī. Bet atgriežoties eh, par Luku, kā viņš satikās ar karitām, kad viņš bija mazs, karitas uh, viņam un viņa ģimenei palīdzēja tikt pie mājokļa, mm. jo tajā, tajā dzīves situācijā viņš bija tas maz aizsargātais un viņa ģimenei vajadzēja palīdzību. Arī tā bija pirmā. Rezultātā. Uh, es konkrēti nezinu, bet viņam bija mājokļa problēmas, viņam nebija kur dzīvot un mm. karitas viņam piešķīra šo pagaidu mājokli. Un tā bija pirmā sastapšanās, kad viņš bija tiešām šis palīdzības ņēmējs no karitām. Mm. Vēlāk viņš kļuva par, par, par karitas brīvprātīgo, un aktīvi piedalījās pats, kā pusaudzis, kā pat teiktu, pat vas puika, 10, 12 gadi, un tad attiecīgi ar tādu ļoti savu sirds darbu un iniciatīvu, viņš lēnām jau kļuva par karitas darbinieku. Mm. Un tāpēc ļoti priecājos par viņu, ka tieši viņš ir šis cilvēks, kurš arī eh, pārstāvēs jauniešu delegāciju eh, valdē, karitas mm. Eiropa valdē. Brīnišķīgi. Cik tad ir eh, vispār valdes locekļi? Jā, tad šis nu, jaunietis īstenībā viņš ir ģimenes tēvs arī. Ja? Mhm. Un ļoti simpātisks, viņš arī mazliet īsumā prezentē to savu programmu, uh, Un viņš tad, tad būs eh, nu, pārstāvis, kas koordinēs tieši šo jauniešu darbu, kas būs algots darbinieks pie tātad, eh, eh, Eiropas karitas struktūras. Un, tas tikai parāda, ka nu, karitas ehm, kā, mm, dzīve viņa ir nu, jauna, viņa nemitīgi arī progresē, viņa arī pārdomā tos izaicinājumus un vajadzības, uh, Un, eh, protams, nu, kā katrai balsī mums ir savas balss tiesības, ja, un tad uh, viena balss ir no Latvijas, un tādā veidā mēs tad arī nu, visas Eiropas uh, um, valstis veidojam šo Eiropas karitas. Lai parādītu, cik nozīmīgi bija šī tikšanās, mums bija arī dievkalpojums ar apustulisko nunciju uh, pie Eiropas kopienas. Viņš eh, pats eh, pēc tautības eh, tātad ir īrs, nāk no turienes, un monsuņās biskaps Trenors, kas arī kā, mūs uzrunāja, vadīja dievkalpojumu, un jāsaka, ka nu, šis darbs eh, bija ļoti, ļoti auglīgs ar to, ka mēs nu, viens otru satikām. Mums bija piemēram, iespēja vairāk parunāties gan ar Lietuvu, eh, mēs bijām kopā ar Ukrajinu, satikām draugus, eh, kur, kuriem mēs palīdzam, ar kuriem mēs īstenojam dažādus projektus. Mēs viens no otram mācāmies, satikām piemēram pārstāvis no Somijas, kas pirms kādu laiku šeit bija Latvijā. Un, nu, pati par sevi šī triju dienu tikšanās bija tiešām ļoti nu, intensīva, auglīga. Tā nebija tikai tāda pasīva klausīšanās, bet bija arī darba grupas un uh, tādā, nu, tālākās stratēģijas izstrādāšanu. Es gribu, lai mazliet Arta pastāsta par darbu grupās un par to stratēģiju un to vīziju, kuru mēs jau eh, plānojam, skatījāmies uz priekšu. Un, manuprāt, tas ir kaut kas ļoti svarīgs, ka mēs tikai nu, nepaliekam pie tā, ka dalāmies, kas mums ir, ko mēs darām. Varbūt var pastāstīt arī par to lielo saitu, Baubabu, kas ir eh, tā struktūra, kas ļauj redzēt dažādus valstu projektus un ka tu redzi, ka nu, tūkstošiem eh, projektus, iniciatīvas, palīdzības, un ko te vari eh, šos cilvēkus gan satikt, redzēt un, un iepazīties ar šiem projektiem, tas tiešām nu, ļoti, ļoti pārsteidz, bet lai ar tam mazliet pastāsta. Jā, labprāt. Um, Karit arī, Karitas arī uzsver, ka tāds nākotnes eh, virziens, eh, kas noteikti ieņems ļoti noteicošu lomu, ir inovācijas. Mhm. Un zem inovācijām noteikti slēpjas arī šī, šis iekšējais Karitas eh, tīklis, ja portāls, kas ir Bābab, tā ir tāda interneta vietne, kas ir pieejama galvenokārt karitas darbiniekiem un iesaistītajām personām, kas darbojas ikdienā karitas administrāciju. Uh, un respektīvi ik katras valsts darbība, projekti, rezultāti, tāpat arī darbinieku skaits, dzimuma pārstāva, pārstāvniecība katrā kartas organizācijā, viss tiek atspoguļots konkrētos skaitļos, konkrētos ciparos, viss ir izmērāms. Līdz ar to tas mums dod lielisku iespēju ļoti ātri iegūt svarīgu informāciju, uzskatāmā un viegli saprotamā formā. Mm. Tāpat arī Karitas Latvija ir iesniegusi visu vajadzīgo informāciju, visi projekti ir uzskaitīti, labuma ņēmēji tāpat. Un, Tas ir lielisks veids, kā saprast, cik īstenībā mēs esam, nu, cik mēs esam svarīgi un kādu, kādu labumu mēs varam dot sabiedrībai, jo arī to uzsvēra arī reģionālā konferencē attiecīgi vadītāji, kad nu, ir, ir jāapzinās, cik daudz cilvēkiem karatas spēja palīdzēt un esot uh, otrajai lielākajai labdarības organizācijai visā pasaulē, nu, tas, ir, tas ir svarīgi to visu reģistrēt pareizi. Mm. Un, un tā, manuprāt, ir lieliska tāda inovācija, šis baobab tīkls uh, un iekšējā platforma, kuru arī es varu izmantot savā ikdienas darbā, jo tur es varu atrast vajadzīgus dokumentus, dažādas vadlīnijas, dažādas, jā, patiešām ļoti praktiskas lietas, bet, teiksim, brīvprātīgo darba līgumu, kādu, kādu ir izstrādājusi Karitas Eiropa. Eh, tāpat arī es izmantoju iespēju eh, iziet dažādas apmācības, online kursus, ko piedāvā Karitas Eiropa, teiksim par eh, bērnu drošību, par safeguarding. Tā ir iekšējā platforma, kur tu izēji šos kursus attiecīgi, tu saņem pēc tam certifikātu. Mm -hmm. Un, manuprāt, tā tiešām ir lieliska, lieliska lieta, ko izmantot. Mm -hmm. Ja es arī gribu paturpināt, mēs arī tā kā, izvirzījām tādu lūgumu Eiropas, ehm, Karits Eiropas eh, kā, vadībai, tas, kas būtu mums nepieciešams, zinot arī varbūt pašreizēju laiku situāciju, to nedrošību, kas ir, tad eh, vēlējamies, lai, eh, piemēram, atsevišķas valstis, kur ir daudz lielāka pieredze, kas jau ir nu, sagatavojušās ehm, dažādiem pārbaudījumiem, katastrofām, izaicinājumiem, kara gadījumā, kā rīkoties, tad uh, cilvēki iziet apmācības, eh, tad viņiem tiek sniegta informācija, viņi arī savstarpēji pārdomā, iepazīstās, viņi zina to situāciju. Piemēram, šeit ļoti daudz Ukraina var palīdzēt pati no savas pieredzes. Un um, bija arī tāds tikšanās ar um, mm, karietas vadītāju Ukrainā, uh, priesteru Gineviču, uh, kuram mēs jau nu, konkrēti gan palīdzam, gan arī kas pats arī konkrēti stāsta, kāds ir viņa darbs, kāda ir viņa dzīve, kā viņa īsteno karitas misiju. Uh, Un eh, šis, šī, šī platforma, Baobabs, īstenībā, kas eh, nu, ir pieejama caur karitas, jebkuram cilvēkam ir ļoti precīza, konkrēta. Tur ir gan sadarbības partneri, gan ziedotāji, gan eh, ziedojumu izlietotie līdzekļi, gan arī atbalsts, gan arī mūsu līdzfinansējums. Tā ir patiešām tāda ļoti nu, caurspīdīga sistēma, kas ļauj um, šo tādu kopīgo darbu uh, nu, tādā sinodālā veidā nu, dalīties ar citiem, ar jebkuru. Un tas nav kaut kur kādos failos, kas būtu jāmeklē, bet turpat mūsu acu priekšā tika sauktas valstis un, kā jau sacīja, redzam gan darbinieku, padarīto darbu, visa informācija, kad pēdējo reizi informācija ir atjaunota, pie kā karitas strādā. Mm, tas arī parāda to tādu nu, nu, lielo koordināciju, uh, Un mēs te esam tikai nu, Eiropas reģionā, bet ir jau vēl visas eh, nu, pasaules karitas. Arī un, tie ir eh, šajā datu bāzē. Ja, eh, tas, es domāju, ka viņiem ir kaut kāds varbūt cita datu bāze, bet tieši Eiropas um, reģionam ir šis uh, Baobab mm -hmm. programma, mm -hmm Un, protams, ir arī citi instrumenti un rīki, bet e, šis bauba programma, es domāju, ar mūsu karitas darbiniekiem, ar mūsu karitas biroju, jebkurš varētu, ja viņš būtu ieinteresēts vai caur tevi, Arta, paskatīties, iepazīties, redzēt informāciju, vienkārši tur, nu, katrs nevar likt to, ko viņš grib, protams, katrs reģistrējas personīgi, nes atbildību e, pārējo priekšā to, ko viņš tur arī publicē ieliek bet ehm, nu, tas nemitīgi darbs un process tiek ehm, nu, atjaunots. Es domāju, kā mēs tādās nu, trijās ļoti intensīvās dienās nu, ļoti daudz ko spējām arī izdarīt, un šādas tikšanās mūs tiešām arī nu, bagātina. Viņas eh, liek mums eh, nu, svinēt mūsu ticību, priecāties par šo tādu misiju un redzēt tās nu, lielās iespējas, kuras mums eh, varbūt grūti pat saprast, ja tev 2000 mm, brīvprātīgo, piemēram, iesaistījušies dien, dienā, kas darbojas, ja, tad tas ir eh, tā kā citi apjomi. Eh, protams, mums ir daži uz pirkstiem izskaitāmi darbinieki, bet kad, piemēram, nu, Vācijas karitas runā par tūkstošiem, desmitiem tūkstošu darbinieku, plus tie, kas ir iesaistīti projektos, tad eh, nu, es vēlreiz atgādināšu, ka Karitas ir un eh, paliek eh, tāda, nu, Eiropā viena no vislielākajām konfederācijām, kas arī sadarbojās un strādā ļoti daudzām citām struktūrām. Bet šī nu, baznīcas misija, šis katoliskums, šī vienotība, viņai tā var teikt, kopš vienā gada atkal no jauna tiek nostiprināta, kopta, uh, Un tas ir tas mūsu, var teikt, tas lielākais dārgums, ka mēs esam tādā vienotā kristīgā nu, tīklā, ka mēs neesam tikai sociāli darbinieki, bet ka mūs eh, motivē Kristus mīlestība, un ka tieši eh, nu, tādā veidā mēs eh, vēlamies nes šo liecību. Bija arī tādas nu, gan uzrunas, gan konferences, kas runā par to, nu, kā karitā vajadzētu pozicionēties šodien, uh, tur tika uzsvērts arī piemēram, nu, tā diskrēcija, kas daudziem bija nebija īsti saprotama. Ceciet, ka vajag nest liecību, vajag, lai mūsu redz, bet ir uh, situācijas arī Eiropā, kur nevaram būt tik redzami. Tas, uh, tad ir sadarbība, tad ir atvērtība uz gan jaunām tehnoloģijām, uz jauniem izaicinājumiem. Un, nu, šie priekšlasījumi bija tiešām arī, manuprāt, ļoti, ļoti nu, vērtīgi, jo tiek domāts par stratēģiju, par darbības plāniem, uh, Un arī šie cilvēki, kas pārstāvēja Karits, protams, viņi nes tādu milzīgu lielu nu, atbildību, kas ir uz viņa pleciem, ko viņi īsteno katrs savā zemē. Tāpēc bijām ļoti, ļoti gandarīti. Jūs, bīskaps, sakat, ka Latvijā karitās darbinieki ir uz pirkstiem saskaitāmā skaitā. Protams, varbūt uz Vācijas daudzo tur simt tūkstošu fona, ja, un, un, un arī jau jauniešu darbā, kā jūs runājat par šo uh, Uh, nu, tagad jau valdes locekli, <laughs> ja, kur viņš uh, ir spējis uh, nu, savienot kā 2000 jauniešus vien brīvprātīgos, ka varbūt Latvija izskatās maza, bet tomēr nu, es gribu teikt, ka, ka nav priekš Latvijas karitas nav maza organizācija, un ir taču tā, ka Dievs paplašina robežas un ar katru gadu arvien pieaug un pieaug, un šī darbība, šie apjoma paplašinās. Judīt, jūs sakat tieši tā kā pāvests Francis sacīja, <laughs> jo viņš sacīja nav lielu vai mazu karitas. Viņš sacīja pat, ja varbūt jūs esiet kādā zemē, kur kristieši nav vairākumā, bet arī tur šis kodošs, šī Kristus mīlestība ļoti svarīga. Un paldies par šo tādu precizējumu. Nu, nav tā, kā uz vienas rokas pirksta karitas darbinieki ir saskaitām. Es domāju, varbūt par birojā mums esošie, bet mēs esam vairāk kā simts uh, Eh, iesaistīti cilvēki, kas ar tātad, eh, eh, savu darbību, ar savu kalpošanu, arī ar materiālo atbalstu, ko viņi saņem ar savām algām, darbojas karitas un šī misija caur šiem jauniem projektiem nu, nemitīgi arī attīstās. Mm. Bet, um, kā lai pasaka, nevajadzētu arī tā kā domāt, ka nu, mēs visi īstenībā esam aicināti karitas misijā. Mēs varam varbūt pat uh, nepiederēt uh, šai kustībai, bet karitas uh, jautājums, žālsardības, tuvākmīlestības jautājums iet, kā pāvests uzsver pie tiem, kas ir perifērijā, kas bieži vien varbūt nepieņemti, aizmirsti, kas ir izstumti, tad tā ir tā karitas misija – Un um, īpaši es domāju, šeit nu, draudzes darbs, e, manuprāt, šīs 20 karitas draudžu grupas, kas jau darbojas ļoti aktīvi, un es domāju, ka pāvests Francisks, piemēram, ir atbraucis šeit, arī tad karitas spēlē jau toreiz lielu lomu, sapulcinot e, seniorus, e, sagatavot tikšanos, un arī pāvests, ja mēs paskatāmies runā ar viņiem tieši par karitas lomu un sūtību. Uh, Un tā ir aktualitāte, tāpēc, ka eh, tā mūs atgriež pie baznīcas misijas, pie baznīcas sirds, ka mīlestība ir darbīga, tā ir konkrēta, ticība bez darbiem nu, nav dzīva, un uh, mums ir vajadzīga savstarpēja palīdzība, kā mēs redzam, kā labais samarietis, kas īstenībā ir pats Kristus, ka viņš eh, nu, noliecās, viņš ne tikai izglāb, ieved drošībā šo ievainoto, bet viņš arī par to turpina rūpēties, uh, Un Karitas, eh, manuprāt, eh, kustība ehm, tieši ehm, nu, piesakās ar tādu eh, sistemātisku, ilgstošu, plānotu, izvērstu palīdzību. Tā nav tikai punktuāli, mēs palīdzēsim un aizmirsim. Ne, Kristus neaizmirst nevienu, un tieši tāpēc arī Karitas uzdevums ir iet līdzās, ieklausīties, ko cilvēks saka, ko draudzes saka, uh, Un, eh, man nāk prātā, šeit mums, piemēram, ir draudzē eh, Magdalēna Sagape, kur jau tagad svinēsim jau astoņi gadi, kopš viņa ir. Un eh, tie cilvēki, kas vienkārši svētdienās pēc draudzes sapulcējās, nevarētu teikt, ka viņi tātad uzreiz sevi pieteica kā karitas, bet tas, ko viņi dara, kopīga maltīte, projekti, sadraudzība, darbs, tas vistīšākais karitas uzdevums un viņu sūtība – Un, eh, manuprāt, tieši tādā veidā mēs esam aicināti nu, skatīties uz to, vai mūsu draudzēs ir tādi karitatīvi kalpojumi, vai mūsu draudzēs ir vecie ļaudis, vai ir jaunieši, vai viņu vajadzības ir saprastas, apmierinātas, vai katrs atrod savu vietu. Un eh, tieši varbūt eh, tika uzsvērts šajā reģionālajā konferencē, uh, ka ir taču draudzēs nu, daudz speciālistu, gan sociāla darbinieku, kuriem tas ir nu, pamatdarbs. Un ja viņi ar savu pamatdarbu iesaistītos gan karitas misijā, ja viņi vairāk arī dalītos savās prasmē draudzēs, tad arī draudzes vairāk uzplauktu zeltu, daudz vairāk būtu nu, brīvprātīgi un ar tie, tie garīgi augļi un praktiskas lietas būtu daudz klātesošākas. Tāpēc mēs arī šeit eh, nu, runājam, dalamies šajā pieredzē, uh, ka jūs katrs varat atrast veidu, kādā veidā nu, atbalstīt šo žēlsirdības, tuvāk mīlestības darbus. Un karitas ar jūsu rīcību ir kā tāds nu, instruments ar šo universālo Eiropas pieredzi, lai palīdzētu. Un, ja karitas jums iedvesmo, piemēram, jauniešiem tikties draudzē, tad mēs uzskatām, ka savu ja tā var teikt, uzdevumu esam nu, panākuši, ka šis impulss, un, un jo tālāk jūs iesiet, jo vairāk jūs redzēsiet, cik eh, nu, šī pieredze ir svarīga. Man bija iespēja satikt no jauniešu dienām jauniešus, eh, esot eh, jaunpiebalgā vizitācijas laikā, un ir pagājuši, domāju, divi jau trīs gadi kopš jauniešu dienā, bet viņi atcerās to, un saprata, mēs taču bijām kopā ar pārējiem jauniešiem, Un tieši ar, ar šo tādu kopīgo pieredzi mēs esam visi ieguvēji. Un mēs arī gribam, un jau interesēmies, kad būs nākošas jaunas dienas, ko mēs darīsim, kā mēs ņemsim dalību, kā aktivizēsimies. Jo šī nu, neatkārtojama pieredze jau paliek cilvēkā. Jā. Vai uh, bija iespēja Latvijai arī sevi prezentēt uh, konferences laikā? Latvijai. Nu, tieši konkrēti mans uzdevums būtu pārstāvim kā, kā no jauniešu delegācijas, tad jā, mēs kā jauniešu delegācija arī sagatavojām savu prezentāciju, lai mēs varētu prezentēt eh, jauniešu darbu un young eh, kustības attīstību. Eh, tur mēs parādījām gan to vēsturi, kā ir attīstījusies Jonkaritas kustība, tāpat arī uh, akcentējām tieši to informāciju, kad kāpēc ir svarīgi, kad jauniešu kustību tiešām, ka tā tiek pārstāvēta šī reģionālā konferencē, uzsverot to, ka iesaistot jauniešus, pirmkārt organizācija kļūst ilgspējīga. Nu, tīri dabiski šis novecošanas uh, faktors uh, un iesaistot jaunus cilvēkus uh, karitas uh, vidējais vecums kļūst arvien jaunāks, un tas nozīmē, ka tiek sagatavot nākošie vadītāji, nākošie līderi. Tāpat arī nu, nav noslēpams, ka jauniešiem piemīt enerģija un uh, liels radošums un uh, daudz dažādas idejas tiek ģenerētas tieši no viņu iniciatīvām. Mm-hmm. Uh, līdz ar to tas ir lielsks iegums katrai karitas organizācijai šis, uh, jā, šis enerģija un radošums. Tāpat arī Tāpat arī jaunieši, protams, varbūt parāda perspektīvas, kādu viņi redz pasauli. Respektīvi, viņi var akcentēt problēmas, kuras saskata viņi gan savā ikdienā, gan starp vienaudžiem. Un ļoti svarīgs arī faktors, ko minēja, kad karitas visā pasaulē cīnas ar ļoti lielu vientulību. Un ka tieši jaunieši ir tie, kas varbūt arī tāds, teiksim, tilts starp veciem cilvēkiem, kas var ar savu enerģiju, viņi var vismaz uh, motivēt un iedvesmot vecos cilvēkus, kaut vai tikpat vienkārši kā izklaidējot viņus, kā esot klātesoši, kā dodoties uz šiem uh, pansionātiem vai, vai šiem veco ļaužu mājām. Un, uh, jā, tas ir arī tāds veids, kā uh, kliedēt šo vientulību visā pasaulē. Un, uh, jā, un pēc šīs prezentācijas mēs visi jauniešu delegācijas pārstāvi, astoņi kopskaitā, bijām uz skatuves. Tika akcentēts, ka es esmu ieradusies no Kardas Latvijas Tad bija ļoti liels tās tiešām gods, jo, kā jau sākumā jūs dzirdējāt, nu, tas tomēr ir direktoru satikšanās, eh, direktoru un valdes priekšsēdētāju konference, un tad eh, būt daļai no jauniešu delegācijas bija tiešām ļoti liels pagodinājums, un es ļoti novērtēju šo iespēju, jo ļoti inteliģenti un gudri cilvēki Eh, sarunas un konferences un diskusijas arī noteikti lika apdomāt eh, jauniešu attīstības, eh, attīstību tieši Latvijā un, un kā to redz visā pasaulē. Un arī, kas man personīgi ļoti palīdzēja, tas, kad februārī mums bija Karitas Baltijas valstu un, un Somijas, Karitas Somijas tikšanās, kopā arī ar Karitas Eiropa ģenerāla sekretāru Mariju Nīmani. Līdz ar to es biju vēl uh, šī pirmā pasākuma tādos iespaidos, un man likās, ka es jau karitas struktūru zinu mazliet labāk, mm. un tad eh, šis secīgi arī sekoja Bristele, un tiešām palīdz apzināties to, ka karitas Latvija ir daļa no starptautiskas eh, lielas kustības. Tu teici, Arta, ka tu mm, jūties pagodināta būdama uz skatuves kopā ar šiem astoņiem jauniešu kustības pārstāvjiem, bet uh, man raisās tādas domas, ka uh, tu jau pagodināji mūsu valsti ar uh, savu uzdrīkstēšanos pieteikties šim augstajam amatam, par ko tu stāstīji, un, un, un ka tā jau bija Latvijas karitas prezentācija, jau šis notikums vien, un arī palīdz, un, protams, pāri visam tu pagodināji Dievu ar to, ko viņš tev ir devis, šo talantu, šīs spējas, un ka tu mm, nenobijies un tiešām uzdrīkstējies, ja, tu teici, galvenais pieteikties, ja, jo, ja Dievs būs lēmis, viņš jau dos arī gudrību, kā darboties tālāk. Paldies tev, Arta, par šo. Jā, paldies tev, Arta, tāpēc, kad nu, jauniešu centrs ir pieejams Un, uh, tagad es redzēju jaunos bukletus, kur eh, jaunieši ir aicināti izmantot tās iespējas, ne tikai telpu iespējas, bet tas, ka tu esi centrā, ir iespējams īstenot dažādus projektus, uh, ir iespējams gan muzicēt, gan satikties, gan lūgties, gan uh, dažādas garīgas aktivitātes. Un <clears throat> ir labi, ka mēs nu, izmantojam šīs iespējas un iespējas Es domāju, ka um, to arī e, Eiropas karite ļoti novērtē, ka mēs esam nu, izveidojuši šādu jaunu, jauniešu centru, ka mēs esam izvēlējuši to kā prioritāti un arī nu, tas, ka šī Baltijas valstu tikšanās arī notika nu, ne tikai Svētās ģimenes mā, bet tieši arī šeit jauniešu centrā, kur arī dažādas jauniešu grupas bija klātesošas, prezentēja, stāstīja par jauniešu aktivitātēm, Un īstenībā mēs redzējām, kā mēs viens otru papildinām, cik mēs viens otram esam nepieciešami, un ka nebūtu nav tā, ka nu, katra kustība kaut kā velk uz sevi, bet karitas vēlas tiešām, lai gan caur draudzēm, gan caur jauniešu nu, harizmām, aktivitātēm, viņu tādiem radošiem talantiem, ja mēs bagātinātu gan baznīcu, gan arī nu, īstenotu to evaņģelizācijas izaicinājumu. Uh, Un eh, es domāju, ka tieši tas, ka nu, ģenerāla sekretāra bija šeit Latvijā, ka viņa redzēja to Latvijas situāciju, tad eh, tāpēc nu, Arta tika izvērēta un par šo projektu tika runāts. Jūs, jūs jautājat, vai mēs varējām nu, tā kā prezentēt, bet tā kā mēs bijām 37 valstis, tas bija trīs nepilnas dienas, tad var teikt, ka, nu, uh, mēs cēlāmies un gājām gulēt ar, ar, ar, ar tādām domām, to, ko mums saka, ko mēs paspējam pārunāt savā starpā, bet tas bija ļoti, ļoti intensīvi. Ja tad, tad mums drīzāk eh, tās bija atskaites, kas tika dotas no eh, karitas eh, vadības, tad, protams, bija viens brīdis, kad bija darbs grupās, bet tie bija priekšlasījumi, Tā bija arī kopīga tad, lūkšana, ticības svinēšana. Nu, arī katru dienu iesākās ar lūkšanu, bija šī svētā mise. Tad, nu, es domāju, ka tas, lai, lai ja mēs gribētu viens prezentēties, tad tas paņemtu noteikti nu, nedēļu vairāk. Bet tika runāts un arī tika prezentēts šī, šis instruments, baobabs, ja, kas patiešām ir ļoti, ļoti efektīvs, jo pie tā strādā nu, katra karitas valsts un ir atsevišķa cilvēku komanda, kas to vien tikai nodarbojās, lai nu, tādā veidā ne tikai uzskaitītu, bet arī nu, iedvesmotu un palīdzētu nu, jauniem karitas dalībniekiem varbūt redzēt eh, šo saikni, šo karitas tīklu, kas viņus vieno ar citām. Un, uh, ka tu to redzi, nu, un ka tu redzi tās perspektīvas, kā citās valstīs, protams, tas gan iepriecina, gan arī tā ir sava veida tāds izaicinājums. Vai konferencē tika minēts arī kādas sabiedrības grupas, kurām varbūt vairāk būtu jāpievērš vērība, uzmanība, un tai skaitā arī kā tas tad ir Latvijā? Tad viens segments, kas tika īpaši izcelts, tie, protams, ir jaunieši, tika uzsvērts, ka tā nav uh, mūsu sabiedrības nākotne vai, vai rītdiena, bet tā jau ir šodiena, ka tas ir tagad, un tiesa ar šo soli jaunieši tiek vairāk integrēti, lai nu, viņu kapacitāti arī e, būtu klātesoša karitas lēmumos. <clears throat> Tad jau arī e, tā kā, nu, vairāk tādās filozofiskās pārdomās e, runā par to, kas notiek nu, Eiropā, jo, protams, mums ir šis, šī kara ēna, uh, Eh, kas liek mums domāt pārdomāt, un īpaši valstis, kas ir saņem bēgļus, kas eh, strādā ar bēgļiem, ja viņiem ir šis jautājums, nu, kā mēs labāk varam palīdzēt, eh, kā mēs varam atbalstīt, kā mēs varam iesaistīties un ko mēs varam darīt, lai paši būtu labāk sagatavoti, ja ir kādi izaicinājumi un pārbaudījumi, un tur mēs domājam, kā mēs nāksim ar saviem pieteikumiem, ar atbalstu, arī projektiem, jo mēs redzam, ka atsevišķas valstis kā Lietuva <clears throat> Liekas, ka arī mm, bez Ukrainas Polija ir gājusi uz priekšu un jau gan šādas e, informatīvos, gan bukletus, gan kursus, gan sagatavošanas, gan arī līderiem tādu formāciju jau ir veikušas. Un tāpēc mēs gribam arī pieteikties, lai šī informācija nonāk līdz mums, un tie, kas būtu ieinteresēti, varētu saņemt. Un, protams, jau Arta pieminēja par šo vientulību, e, protams, tika runāts arī, ka Eiropa noveco, uh, Eh, par novecošanu, par demografisko situāciju, bet arī vēl joprojām ir ļoti daudz nu, trūcīgu cilvēku, bieži vien eh, izstumtu, nepieņemtu eh, cilvēku, varbūt neatpazītu cilvēku, un tad karits uzdevums būtu, kā pāvis saka, tieši uzmeklējot viņus, redzēt viņos Kristus klātbūtni, viņus nu, izcelt, viņiem palīdzēt arī nu, atrast savu vietu gan draudzēs, gan sabiedrībā, uh, jo daudz tika runāts par nu, cilvēka cieņu, aicinājumu. Un e, mēs neesam tikai sociālai darbinieki, mums ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Mēs zinām, ka nu, karitas īstenojās nu, evaharistijā, ticības e, tādā apliecināšanā arī, un e, tas mums arī tika nu, atgādināts. Jā, runājot par vientulību un arī pieminēto bēgļu jautājumu, vakar sanāca runa ar kādu patvērumu meklētāju, kurš dzīvo uh, Eh, dzīvo mm, eh, patvērumu centrā muceniekos un eh, kurš ir arī karitas brīvprātīgais. Viņš pat nav saņēmis vēl statusu. Viņš gaida mm, pilsonības migrācija lietu pārvaldes lēmumu vēl, bet viņš aktīvi iesaistās un viņš palīdz Ukraiņiem, tātad bēgļiem no Ukrainas, jeb, jeb Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas dzīvo šobrīd Latvijā, un arī dzan, mm, viņš jau ir pieteicies darbojas eh, grupā un vakar arī bija sabiedri, eh, tajā mm, sociālās <laughs> aprūpas centrā un arī, dzen, lai ietu un atbalstītu ar vēzi slimos cilvēkus. Un tas ir tas, ko viņš arī no agras, agras jaunības jau ir darījis savā mītnes zemē, bet eh, viņš bija ļoti noskumis par attieksmi, kādu viņš redz, kāda ir pret citiem patvērumu meklētājiem, un, un viņš teica, tad, kad man pajautā jau, kā es es jūtos, man ir svētki. Mm. <laughs> jā, tā kā mums radās doma arī ar um, ar Karits Latviju brīvprātīgo kustības vadītāju Mariju Diazu, ka būtu vienkārši jāiet brīvprātīgiem kaut vai uz vienkāršām sarunām, nu, sarunāties ar šiem cilvēkiem, lai kliedētu šo vientulības sajūtu, kamēr viņi ir Jā. gaidīšanas procesā. <laughs> Tieši tā, un man uzreiz atmiņā attausa kāds projekts, ko arī realizēja Slovenijas Lukas pavadībā, un tas saucās Letter for a Better Day – Respektīvi, jaunie brīvprātīgie vienkārši uzraksta ar roku rakstītu vēstuli un nogādā to senioriem un senioru mājām. Un kaut kas tik vienkārši, bet sagādāt lielu īstenībā prieku, Jā. saņemt ar roku rakstītu vēstuli. Un tāpat arī līdzīgs projekts bija, kad jaunieši uh, zvanīja vientuļiem cilvēkiem. Pirms tam šie cilvēki bija devuši savu piekrišanu un tik vienkārši veikti zvani, lai būtu vienkārši iespēja parunāties un tad respektīvi arī paprasīt, kā tu jūties. Tad komunikācija Un tāda vienkārši sirsnīga saruna noteikti ir tāda nu, vērtība Un vērtība, jā, šī vēstuļu rakstīšana, jā, mēs esam nu, ļoti aizmirsuši šo, šo vispār rakstīt prasmi <laughs> jau, jā, un mm -hmm. to, ka mhm. ir arī pasts. Arī tas ir tā, <laughs> ekskluzīvi, jā. Tekst, tas ir mhm. ekskluzīvi, jā, kad ar roku rakstītu vēstuli. Un es pirms kādu pusotru mēneša saņēmu rakstisku vēstuli no sava mazdēliņa. Mm. Un viņš man jautā, kā tev klājas, un kā klājas sunītim, un kā klājas kaķītim. Mēs varam sazvanīt sazvanīties un par to runāt. Mhm. Un es viņam uzrakstīju rakstisku atbildi, <laughs> aizsūtīju, nu ieliku aploksnītē. Un nu, šādi mēs šo kultūru varam attīstīt, un te jau mazs bērns parāda, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir kaut kas ļoti personīgi. Es saņemu jā, šādas vēstules, jā. pastkartītas. Jā. Jā, tas tāds ir šodienas paradoks, šķiet, ka nu, tehnoloģijas arvien vairāk attīstās, pieaug, bet cilvēks paliek ar vien vientuļāks un mm. Bieži vien mēs šeit tā jūtamies pievilti, mēs domām, nu, jums tur, nezinu, labāks telefons vai labāks saziņā, ātrāks internets, bet, nu, cilvēks sirds nemainās. Mēs varam tā kā virtuāli būt ar puspasauli, bet, nu, aizmirst, nezinu, piederīgos tuviniekus, vecākus, ģimenes locekļus, un tāpēc, manuprāt, ar viens no karitas uzdevumiem ir, nu, satikt cilvēku ne virtuāli, bet uh, paskatīties acīs, paspiest roku, uh, Un tieši, manuprāt, draudžu resurss ir ļoti, ļoti liels, kuru mēs jau pilnā mērā neizmantojam. Bet draudzē taču tik daudz cilvēku sapulcējās, viņi, viņi nāk lūgt eh, Dievu, bet eh, paskatoties dažu citu varbūt valstu pieredzi, mēs redzam, ka nu, tāda daudz lielāka sadarbība, līdzatbildība, interese par to uh, Es nezinu, vai mēs tulīt zvanīsim eh, kādam cilvēkiem, neredzēsim viņu svētdienu baznīcā, vai mums būs tāds instinkts, bet ir draudzes, kas tiešām nu, rūpēs, kas to uzņem kā tādu šefību, saprotot, vai gadījumā kaut kas nav nepieciešams, vai mēs satiekamies, vai mēs uztaram kontaktu, un um, apmeklējam, apmeklējam mājās, ja, mhm. un, un, un vai, vai mums ir nu, tādas uh, dzīves uh, attiecības, ja, kas bieži vien cilvēkam ir tik ļoti, ļoti nepieciešamas. Un, manuprāt, nu, jaunieši paši būs ieguvēji apmeklējot cilvēkus, kam ir eh, daudz lielāka pieredze, briedums, kad viņi padalās, kad viņi dzird, tas arī kā relativizē, jo nu, jaunība ir tāds stāvoklis, kas neilgst mūžīgi, tam ir tikai laika posms, bet eh, tad, kad eh, Eh, šie eh, sabiedrībā nu, dažāda vecuma cilvēki satiekas, tas patiešām ir, eh, nu, tie ir svētki. Un Pāvis Francis ļoti bieži runā par satikšanās kultūru, par dialogu kultūru, par um, to, kā mēs uh, esam aicināti dzirdēt, apklust, pieņemt, izprast otra vajadzības. Es domāju, ka tie, tie šodienas tādi nu, lielāki izaicinājumi tādā veidā, varbūt karitas visvairāk var palīdzēt. Uh, Mēs paši konstatējam, dažreiz mēs gribam atpirkties kaut ko, iedodot, uzdāvinot vai dodot, bet visvairāk, vissvarīgākais cilvēkam ir tas rokas spiediens, tas laiks, ko viņam veltīja tā tuvība vai, vai, vai, vai arī tā līdzgaitniecība, kuru tu dari, ka tu esi viņam svarīgs, ka tu to ar savu attieksmi parādi. Un tā ir patiešām tāda liela kultūra. Nu, mēs nevaram uh, nezinu, būt eh, internetā, būt eh, nezinu, saistīt ar citiem, būt kaut kur domās, kaut kur citur un tagad kaut kādu karitatīvu darbu darīt. Nē, tas prasa lielu tā kā nodošanos, ieklausīšanos, nomiršanu sev, lai tā, tā, no, no, no sava ego patiešām iziet un mums ir vajadzīgs otrs. Es kaut kur lasīju, ka mums ir vajadzīga tā kā pielūgsme, adorācija, pateicības, slavēšanas lūkšana, kas ļautu mums uh, iziet no savas tā kā čaulas, kurā tik bieži mēs iekapsilējamies. Un nu, ne par velti, taču vasaras svētki, kurus mēs gaidām, ir svētki, kad mācekļi izklīda, kad viņiem bija drosme, spēks, viņiem bija svētā gara vadība, viņiem bija prieks nest evaņģēliju, un to mēs arī novēlam mūsu klausītājiem. Un paldies eh, tev, Judīt, mēs bez šodien muzikālām pauzēm no tās pieredzes. tā ierasts ir, <laughs> jā. no tās pieredzes gribējās mums pateikt, un eh, eh, mēs arī visus sveicinam no mūsu valdes eh, priekšsēdētājs Ineses Švekles kundzes, arī kas tātad, nu, kā valdes priekšsēdētāja arī, nu, pārstāvēja un arī koordinē šo mūsu darbu, bija kopā ar mums un uh, caur viņu tādā nu, sadraudzībā un kopībā mēs līdzdarbojamies katrs pēc sava aicinājuma. Jā, paldies, paldies par iespēju arī būt šeit un pastāstīt, kā man gāja personīgi Briselē. Un vēl ātri pieminēšu, ka uh, eh, sekojiet Karitas Latvija visiem sociālajiem tīkliem, un tur jūs atradīsiet visu vajadzīgo informāciju par to, ko mēs piedāvājam un kur jūs varat piedalīties. Paldies uh, jums viesi un uh, paldies par to, ko jūs darat. Paldies arī klausītāji un esiet sveitīti līdz uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem. Mm. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos.